Գեղարքունիքի Փամբակ գյուղի բնակիչ Նվեր Խլոյանն Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում մասնակցել է Քարվաճարի ազատագրմանը, ստացել է վիրավորում, երկրորդ կարգի հաշմանդամ է։ Չնայած դրան մասնակցել է նաև ապրիլյան եւ 44-օրյա պատերազմներին։ Որպես զինվորական հաշմանդամ ստանում է նպաստ, որը սակայն շատ ցածր է եւ Նվեր Խլոյանը որոշել է զբաղվել Հայաստանում ոչ այդքան տարածված գործով՝ գոմախպից կենսագազի արտադրությամբ։ Ճիշտ է 2020 թվականի պատերազմից հետո Խլոյանը ժամանակավորապես դադարեցրել է կենսագազի արտադրությունը, բայց վստահ է, որ շուտով կկարողանա վերսկսել իր զբաղմունքը։ Կենսագազի արտադրության առանձնահատկությունների մասին զրուցել ենք Նվեր Խլոյանի հետ։ Պարոն Խլոյան, կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք, թե իրենից կողմից ինչ է ներկայացնում կենսագազի արտադրությունը։ Ես փորձեցի փորձնական իմ սեփական տնամերձում դրեցինք, սարքեցինք այդ բիոգազը 10 կուբամետր ամեն հորը։ 5 հորատարներ են, 3-ը գոմախպա լցվում, գոմախպա տար են, 2-ը գազատար են, պայստավորվում այնտեղ։ Ճիշտ է, հետ պատերազմյան էս 2 տարին մենք ընթացք չենք տվել կանգնեցրածած արտադրանքը, բայց մինչև պատերազմը 44 օրյա աշխատելա նորմալ արտադրանք ա տվել։ Ինքը շատ եկամտաբեր է, մանավանդ գյուղական վայրերում, ով անասնապահությամբ զբաղվում, եթե նման տիպի գազատարեր, գազահորեր սարքեն բիոգազի, լավ եկամուտ կստանան, այսինքն ծրի գազ կունենան, եթե մի քիչ էլ ընդլայնեն եւ հոսանք հետը գեներալ կոնսենտրատը դրվի, ինքը հոսանքելը արտադրում է։ Արդյոք արդյունավետ է կենսագազի օգտագործումը որ իրան լիցքավորում է սկզբից առաջի հորը ինքը արդեն գալիս է իր մակարդակին որ սկսում է արդեն նորմալ արտադրանք տալ ինքը որ երրում է բարձրանում է այդ հումուսը գնում է երկրորդ գազատար հորը այնտեղից էլ սկսում է նորից կրկնակի գազ տալ ինքը իրան բավարարում է օրը մեկ անգամ զապրավկա է սանում մեկից երկու սուտկա տանը երկու կանֆորկանի գազի պլիտեն նորմալ բավարարում է տանը ամբողջ գործողությունը կարող ես կատարես ընդհանրապես գազից համ հոտ չի գալիս մեր արտադրած գազից որ հոտ է սառնում բավեշե հոտ չես զգում չես զգում որ դա գազ է ու մենք փորձարկել ենք մեր այս գազերը որ կա մեր մոտ դե բնական գազ չունենք մենք գյուղում մենք բալոններ ենք լցնում բերում օգտագործում։ Ուրեմն 5 կիլոնոց գազա բալոնի վրա 2 լիտր տարողությամբ ամանով ջուր են գլցրել դրել, այդ լստովի գազի վրա երացել է համարյա 4 րոպեում մի քիչ ավել։ Իսկ այս մեր արտադրած գազի վրա երացել է 2.5 րոպեում նրա կալորակայնությունը ավելի հզոր է, ավելի օկտավետ է ու հոտ չունի բավական ընդհանրապես։ Իսկ այս մեկ գազերի շմոլ հոտը շատ է, էլի խեղճում է։ Իսկ կենսագազի արտադրումից հետո մնացած թափոնների հետ ի՞նչ է լինում։ Ինքը ջերմոցի նման պետք է ծածկվի, մեջ ինքը իրան բնական տաքություն պահի, դրա process-ը ոնց որ մրգից ջեջ ես ստում, որ օղ ես թորում։ Նույն process-ն է։ Եթե ցուրտ լինի, քուլցած մրգի այդ ջեջը արտադրանք չի տա։ Նույնը դա է, գոմախը մենք ընդ ձև կա, չափ կա, լուծում ենք, լստում ենք հորը գազատար։ Ինքն դե աշխատում է, երրում է, գազը արտադրում Իրանից, այդ գազերի հիման վրա կուտակվում է գազը տալիս, էլ արդեն արտադրանք է տալիս։ Երկու հորի արտադրանքը գնում է երրորդ հորը, արդեն դառնում է հումուս պատրաստի։ Մենք Հայաստանում ճունենք բնական հիմունքներով արտադրվող հումուս։ Դրսից է գալիս, ինքնել քիմիկատերով լցված է այդ հումուսը։ Մենք այդ հումուսից ուղարկել են Երևան լաբորատորիա, ընդ հետազոտել են, որ 1.5 անգամ իր կալորակայնությունը ավելի բարձր է, քան ստե Վրաստանի ներգրված սիլիտրեն։